Gidatu poliki, ez dugu biztanerik soberan. Hala diote, aezkoako garralde herriko sarreretan dauden panoek. Pirinioteko herriak utxi geratzearen arazoa, umore beltzez adierazteko modu zoragarria iruditu zitzeidan duela amar bategun bertatik pasa eta irakurri nituenean. Ez dugu biztanlerik soberan Pirinioaren bi aldetako Euskal Herrietan. Ez da iztunik ere, eren egun Euskal Konfederazioak oroitarazi bezala. Aurreko bi asteetan hitzaldiak ematen aritu naiz Arronkari Otsagabia eta Garraldako eskoletan 12-15 urte bitarteko gazteei. Ibarrauetan huetan euskera bizirik zegoen eta nagusi zen Iarri guztietan Bonaparte printzea euskalkien mapa burutzen ari zen garaietan. Joan den mendearen ardialdera ordea, erronkariera eta zaraitzuera galdu egin ziren eta aezkoan ere atzerakada latza jasan zuen gure hizkuntzak. Familia barneko transmisioan erabateko eterna gertatu zen iparraldeko hainbat familiatan bezala. Gaur egun aldiz ia aurre eta gazte guztiak euskaraz ikasten dute ibarra eta gehi dira hitz egiteko, baina ez dute hitz egiten. Eta beraiekin izandako mintzaldietan zergatik ez duten euskaraz egiten galdetzean, hauek izan dira gehien nabarmendu dituzten bi arrazoiak. Oitura eta lotsa. Arraro sentitzen omen dira euskaraz hitz egitean. Hori jakinik itzaldiak amaitzean, bozketa bat planteatu nien galdera honi erantzuteko. Naiko altzenukete heldu elduden urtearen amaieran gaur egun egiten duzuen baino euskara gehiago egitea? Galdeketa anonimoa zenera bat eta benetan pentsatzen zutena erantzuteko eskatu genien. Euneko laro bostek baietz erantzun zuen eta euneko ama bostek ezetz. Hortxe dugu Pirinioetako ibarretan eta beste hainbat eremutan soberan ez ditugun iztunak ugaltzeko joko zelaia. Gazte horiek badakite euskaraz, hobeto moldatzen dira erdaraz, arraro sentitzen dira euskaraz hitz egitean, baina nahiko lukete gehiago mintzatu. Iparlen ere uste dut hau gazte eta ez horren gazte askoren kasua. Ezagutzatik erabilerarako jauzi hori gerta dadin, kontzientziazio eta ilusionatze lan handia egin behar eta erabilerarako uneak eta aukerak sortu. 2000 eta hogeita bosteko maiatzean egingo den Euskaraldiaren laugarren edizioak emanen du horretarako aukerarik. Baina ura iritsia itzinetik ere badugu zeregina. Iparraldean sobera ez ditugun iztunak 2000 eta berrogeita marrerako biztanleriaren euneko hogeita marrera iritsiko badira, Eta Pirinioetako hegoaldeko ibarretan jada euskaldundu diren gaztek gehiago erabiliko badute. Gidatu poliki, ez dugu biztanlerik soberan dio garraldako panoak. Hizkuntza politikaren arduradunei berriz, ala esango geniake. Gidatu, baina ez poliki. Abiadura egokian baizik, ez baitugu iztunik soberan. Egun hona izan.